turabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radiyo isanganiro kaze mu mwanya tubashikiriza amakuru hagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru urwego rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora CNC ruhamagarira abarongoye ibimenyeshamakuru kuba bahejeje gutera umukono ku masezerano ibimenyeshamakuru bifise hagati n'urwo rwego isango rya nyuma akaba ari kuwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa mukakaruno mwaka zirashyikirizwa muri aya makuru n'umuvugizi w'urwo rwego ingaruka y'ikena ry'umuyaga nkuba zitanguye kwibonekeza mu duce twa mpanda muzinda musenyi n'ahandi mu ntara ya bubanza aho bamaze hafi ukwezi bataronka amatara ibiciro by'ibifungurwa bikenerwa guhingurwa n'ivyuma bikoresha umuyaga nkuba bikaba byatanguye kuduga na ishyirahamwe Burundi Cleaning Company niryo rigiye gukura imicafu mu ngo zirenga ijana ziri mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ahandi ku masoko hibonekeza imisogo imisozi y'imyanda iri eh, iri shyirahamwe ngo rikaba rifitaniye amasezerano na meri bujumbura rujeje kugenzura ingene bimenyesha makuru bikora rumenyesha ko bimenyesha makuru bitegerezwa gukora abishize umukono ku masezerano bifitaniye n'urwo rwego urwo rwego rugahamagarira abarongoye bimenyesha makuru bitarashira ku mukono kubikora mu maguru masha isango rya nyuma bahabwa ni kuwa 31 ukwezi kw'indwi uno mwaka kurikire eme divine niyo kwizigira umuvugizi wa sense ni mu kiganiro kubamenyesha amakuru dufatiye ku cyegeranyo cy'ibyavuye mu ngendo zakozwe n'urwego rukuru rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora sense mu maradiyo n'ibimenyeshamakuru bitandukanye twisunze ibyavuye mu nama ya bose y'urwego rukuru rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora sense yabaye ku igenekerezo rya mbere ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'iyubahirizwa ry'ayo masezerano bimaze kugaragara yuko ibimenyeshamakuru bimwe bimwe bitarashyira ko umukono ku masezerano bifitaniye n'ubwo rwego sense sense irahamagariye kandi iribukije abarongoye ibimenyeshamakuru ibi bikurikira ishyirwa ko ry'umukono ku masezerano hagati y'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru na sense ni ntirengagizwa ku mu burundi ku bw'iyomvo ibimenyeshamakuru byose bitarashira ko umukono kuri ayo masezerano hagati yabo n'ubwo rwego birahamagariwe kubikora mu maguru masha kugira ntibifatwe nk'ibikora atamategeko abigenga ku bimenyeshamakuru vyigenga n'ibitigenga bitarashira ko uwo mukono kuri ayo masezerano birasabwa kubikora bitarenze igerekerezo rya mirongo itatu na rimwe mu kakaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abazobirenga ko bazohanwa hisunzwe amategeko ari mu itegeko rigenga abamenyeshamakuru mu bijyanye n'umutekano w'umurovyi yazwi ku izina rya Jackson ndayikengurukiye yanyurujwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda igihe cy'isaha imwe n'igice kuri uyu wa gatatu kuruhwa mu ntara ya Cibitoke inkuru zemezwa n'umuvugizi w'igipolisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye zivuga ko abo basirikari b'u Rwanda babanje eh, kurasa amasasa atanu imbere yo kumutwara dukurikire Pierre Nkurikiye kuri icyo cyo umuntu yanyurujwe n'uwitwa ndayikengurukiye Jackson asanzwe ari umurovyi w'umurundi afite imyaka mirongo itatu n'itanu yanyurujwe mu gitondo uno munsi igihe cy'isaha imwe n'inusu n'abasoda b'abanyarwanda hariya ku ruhwa ni ku ruri hagati y'uburundi n'u rwanda mu ntara y'ibitoke eh, kumwe rero babigenjeje baje batangura kurasa amasasu ashika kuri atanu mu kirere hanyuma uwo murovyi be na mugenzi we yitwa bucumi bari bagarutse kuraba aho bari bateze amagera mu ruzi ruhwa eh, baca bagira ubwoba barahunga mu guhunga rero uyu bucumi yahunze ateraza ino mu burundi hanyuma uyu ndayikengurukiye jackson nawe acayita mu mazi niko rero guca bamutegeka kubakurikira eh, bamubwira yuko atakurikiye baca bamurasa yaciye rero abakurikira aca bagenda bamutwaye eh, ikindi twakongera ko ni uko uno munsi mu masaa tatu n'inusu y'ijoro abarundi baba hafi y'uwo mupaka bari bumvise amasasu biba yavugiye hakurya mu gihugu cy'u Rwanda umuntu aravugwa ko yanyurujwe yatwawe n'abasirikare b'u Rwanda umuvugizi w'igipolisi aranamenyesha kandi ko hari imodokari yunguruza abantu yaguye mu mutego w'abantu bitwaje inkoho n'imipanga barasahura amafaranga batwara n'umwe mu bari muri iyo ariko we wakaba yashoboye kuboneka ibyo ngo bikaba byabaye kuri uyu wa kabiri n'ubu kurikira Pierre inkurikiye ahavuga no ku isaka ryabaye hano mu gisagara ca Bujumbura mu ruyigi ni ku ibarabara ruyigi cankuzo ku gasozi kitwa mubavu aho ejo saa sita z'ijoro n'inusu akagwi k'abasuma bashika ku munani bari bafise inkoho imwe ya karashinikove n'imipanga bategereye imodoka zitwara abantu izi bakunze kwita ngo porobogisi Eh, hanyuma bari bashize imiganda y'ubwatsi mu ibarabara kugira ngo iyo modoka ntirengane eh, baraheza rero barayisahura amafaranga ashika ku bihumbi amajana ane y'amarundi bongera baragenda batwaye n'umwe mu bari muri iyo modoka yitwa ndayisaba alfani ariko rero yahavuye aboneka igipolisi cyahavuye kimutora mu kabande kari haruhande yaho kandi ari muzima akomeye hazindutse haraba isakwa hano mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Rohero abantu basa n'abatabitahura aho bavuga yuko hari amazu y'ibiro by'abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi yoba yasatswe mbega e, ivyo byo bari byo isaka ryabaye mugabo nta mazu y'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi yasatswe murabizi ko bajya abantu uh, basanzwe bafise amategeko abakingira e, ryari isaka rero risanzwe ryo kurondera icyo cyose cyangwa wese ushobora guhungabanya umutekano ikibonekeje nuko uko uh, abanyagihugu bo ngaha muri karitsiye nesesi cyo kimwe n'abikiriye ivugizo kuko nabo nyine bari basanzwe ku munsi wa mbere uheze ikibonekeza rero aho hantu nuko uko batarategera neza wa mugambi wo kuba bafise amakaye abajijwe intwaro bategeka kuba bafise kugira ngo bandikemwo abantu bose baba mu mpango zabo nibyo rero n'uno munsi vyibonekeje aha muri karitsiye nesesi aho abasanzwe koko ko ayo makaye baciye baherezwa abajijwe intwaro kugira ngo babategeke kuyarondera kugira ngo nabo nyene eh, bisunga amategeko nk'abandi barundi bose isanganiro tubandanye nano makuru itangwa ry'umwambaro bita jile uranga abadandaza bo mu mabarabara vendeur ambulant ngo rikwiye guhagarara urongo ishyirahamwe orikome habona ko hotangwa agapapuro kabaranga baje mu gifaransa ngo kuko kogurwa amafaranga make ugereranije nayo bariha kuri iyo myambaro dukurikire Gabriel rufiriya yakuwe na aridandayikeza umuntu arabye amategeko uburundi bwemeje duhereye kuri rya tegeko rigenga urudandazwa mu burundi tukaraba itegeko mpuzamakungu riraba ibijyanye n'imibereho y'abantu mu by'ubutunzi no mu myidegemvyo mategeko yose ararikurira umunyagihugu uwo ari we wese gukora ibyo ashaka gukora akoresha ubwenge bwiwe leta nayo ikamukingira turabye eh, iki kibazo kijyanye n'abadandaza bo mu ibarabara amategeko aravuga yuko bagenda mu ikomine ni ukuvuga ya kodo komerisi bakiyandikisha nta kintu na kimwe basabwe hanyuma bagatangura gukora akazi mugabo hari amasosiyete yaciye avuka babatoza amafaranga menshi cyane ni ukuvuga ibihumbi mirongo itatu ku ijire n'ibihumbi bitatu batanga ku kwezi ku kwezi ibyo rero tuba tukabona yuko ari bimwe byo kurondera gukamisha aboro usanga hari umuntu afise umutare w'ibihumbi cumi na bitanu mirongo ibiri uba ufise menshi ugaca usanga afise mirongo itanu mugabo uyu muntu ugiye ku mirongo itatu ku ijire ntibishoboka tunasaba yuko bobaha baje gusa mubabwire baje nyine yo mugabo ntiyigire bagurisha mirongo itatu ntirenze ibihumbi icumi abaye menshi ni hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi icumi ibyo bica biba ubusuma burema bwigenga nicyo gituma rero twaciye dusaba umusumani n'abandi basanzwe baraba ibyo bibazo by'abantu bato bato kugira ngo babafashe bumve yuko bariko bararengana abarongoye amashyirahamwe hahurikiyemo abadandaza baca mu mabarabara bo eh, avuga ko ku bibaranga bafise ngo ntibirenza amafaranga ibihumbi icumi gusa ahandi ngo ntayo bazi bivugwa na Vianney Niragira yavuze ku bw'amashyirahamwe eh, APB na APDGC asigura ko abavuga yarenga ayo yarenga yo hari abadashimishwa n'ibikorwa by'ayo mashyirahamwe tumukurikire kuri miko ya Placide niyo mwungere itegeko shikiranganji rivuga ko ari abatezwa kuba bari mu mashyirahamwe rivuga ko umuntu wese ukora uwo mwuga wo gutembereza ibidandazwa afise uburenganzira bwo kuja muri komine bakamuha cyangombwa e, eh, kugira ngo ashobore kudandaza azwi urabona ko hari n'ikindi kiyongeye ku ruhande ya baje kugira ngo umutekano ukurikiranwe neza murazi ko nabo natamutekano bafise atabo bodandarize ko arabanje kubivugana n'abajejwe umutekano batubajije intererano yacu tuca turatanga icyumviro ko hamwe baba bafise jire byokorohera twebwe n'abajejwe umutekano gukurikirana icyo kibazo cy'umutekano nabi iyo baje yo bigugwa cyangwa iyo jire ivyo babigugwa bikagugwa ngaha ubundi nkuko itegeko ribivuga baje bayironka kuri gusa muri komine nta mafaranga bakwa mugabo iriya jire twebwe dusaba ko umunwanyi canke umuntu wese abikeneye aho tuzi mwishyirahamwe n'uno munsi n'ibyo bihumbi icumi umuntu agenda kuri tugenda kumutayera agakora hanyuma akagenda neza kandi noneho nuko gusa ari ibijyanye n'umutekano niba byashoboka tuba tubabwira ati mwese umwe wese nagenda yikoreshereza mugabo orudire yaje ntiyosubira kugenda neza mu gisata c'indero w'ishirahamwe ry'abavyeyi gishinze guteza imbere indero mu Burundi rirashima ingene ikibazo ca leta catanguye kuri uyu wa kabiri cagenze ariko rikanegura ibitagenze neza hasangira abakizi ya misi arongoye iryo shirahamwe adoma urutoki kubana batonze ariko batakoze ico kibazo akananegura kandi kubona hari ibigo byakorewemo ikibazo bitemerewe ko abamenyeshamakuru bahashika tumukurikire yaganiriye na joseph nsabiyabandi hariho amasantere amwe n'amwe twabonye inenge kandi itari nziza yuko base ko makuru binjira bakaraba ingene ikibazo kiriko kirakorwa ko gikogwa mu muco tubagije igituma batubarere ko ari itegeko ryavuye hejuru umugabo natwe byaraduteye amakenga kubera hariho hamwe na hamwe twinjiye bakaduha amakuru mugabo hariho n'ahandi batwangiye ikindi cya gatatu ni kuba hariho abanyeshuri bamwe bise aba autodidacte bo mu icyenda no mu icumi batamenye ikibazo umwaka uheze bategerezwa gukora ikibazo mugabo bamwe bamwe basanze batari ku malisite kandi bari bariyandikishije ku mashuri bari basanzwe bigaho none mumaze kubona utwo tugorane dutandukanye mubona twokosorwa gute kugira dukosore utwo tugorane twe tubona yuko bobanza kuza barakora intonde hakiri kare bakazijyana ku mashuri bakazimanika abanyeshuri bakajya kuraba yuko bari kuri izo ntonde kugira ahari ingorane hamenyekane hakiri kare bahakosore hakiriho umwanya ikindi cya kabiri ni uko abajejwe amasantere boza barakorana inama hakiri kare imiburiburi umunsi umwe imbere y'uko ikibazo kiba kugira izo nama bakora mu gatondo ntizikeze gutangura ku kibazo hama ku kibazo cyo kureka abamenyesha amakuru nabo bagakora twe twifuza yuko abamenyesha bo bareka bagakora hamakuru b'abanyeshuri nabo batashoboye gukora ikibazo rero twarumvise ko mu ntara zimwe zimwe hariho abatari ku ntonde bemerewe gukora ikibazo tubandanye n'ano makuru ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umwe agahombo ni kanini ku banyagihugu bo ku muzinda mpanda musenyi na gihanga mu ya bubanza bamaze hafi ukwezi bataronka amatara ibyo byatanguye kugira byatanguye kugira ingaruka ku biciro by'ibifungurwa bimwe bimwe inkuru ya Space Caritas Kabanyana umwe mu badandaza b'umuceri anafite imashini busekura ku musenyi muri komine mpanda yatumenyesheje ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa uku kwa gatandatu hibonekeje y'umuyagankuba amaze guhomba amafaranga arenga miliyoni zitanu akidoga asaba abajejwe ah, iby'amatara muri rezidezo gutorera umuti icyo kibazo akaba ari umwe mu badandaza batari bake bo ku musenyi ku muzinda ku mpanda na gihanga urudandazwa rwabo avuga ko rwahagaze abo ni nk'abadandaza ifu n'umuceri bikenera guca mu mashini sekura gusa imyidogo ni mu banyagihugu muri rusange kuko n'abacana amatara mu nzu ubu usanga bacanye amabuji iyo amatara abonetse naho ngo nta kanyamara nk'uko abo banyagihugu barivuga banamenyesha kandi ko ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe byatanguye kuduga ikiro cy'umuceri cyahora ku mafaranga igihumbi n'amajana atandatu ubu kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri ikiro cy'ifu y'imyumbati cyahora ku gihumbi n'amajana atatu ubu ngo kigurwa amafaranga igihumbi n'amajana umunani ngo abadandaza bagasigura ko bajya kubirangura mu zindi ntara ko ibyabo badashoboye kubisekura muri regidezo basigura ko amazi atanga umuyaga nkuba yagabanutse cyane mu ngomero ngo n'umuyaga nkuba wahora uzanana mu gihugu kibanyi cya kongo ntukiza kandi ngo insiyo zikenera umuyaga nkuba zariyongereye cyane mu badandaza iyo ni nayo nsiguro buramatari w'ino ntara ya bubanza yatubwiye ko bamusiguriye muri regidezo nyine ariko iyo ngorane y'ikena ry'umuyaga nkuba bishobora kurangira mu kwezi kumwe gusa tarasise niyo ngabarongo y'ino ntara ya bubanza agasaba abanyagihugu gutenyenya gushidikanya ababishoboye ngo bagakoresha ubundi buryo butanga umuyaga nkuba mu kurindira ko uwo muri Reside gusubira kuboneka ndetse Caritas kabanya ni bubanza hajye isanganiro aho nyene muri yo ntara ya bubanza abantu batanu bagirizwa ko bari bafunditse mugambi yo kugandagura uwitwa Pasteur Hakizimana batazira ciza arongoye imbonera kure muri iyo komine ya Gihanga bararengutse kuri uyu wa kabiri imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza bose barahakana ico caha bakaba baranse kuburana ngo gushika baronse aba baburanira abacamanza baciye bunguruza urwo rubanza kuri uyu munsi wa gatatu nanabivuze mu ntango ingo z'ababa na mirongo ibiri n'umunani zo mu gisagara cya bujumbura nizo ishyirahamwe rikuru umucafu bujumbura cleaning company rigiye gukuramo imicafu iryo shyirahamwe kuri imicafu iri ku masoko bivugwa n'umunyabigega w'iryo shirahamwe riherutse kugiranira amasezerano na meri ya bujumbura dukurikire odasi kayoya kuri miko ya mireyi kanyange amasezerano dufitaniye na meri ya bujumbura nayo kugira igisagara kibe ciza ni kuvuga yuko dutegerezwa kugerageza kugira ngo igisagara kibe ciza kibe igifise isuku mu byo twavuganye harimo gukura iyarara mu mamenaje cyangwa mu mazu mu hantu abantu baba hama tukongera tugasukura amabarabara canke ibibanza aho abantu bashobora gukoranira haragiye hibonekeza amashirahamwe atandukanye yagiye akura ubucafu akabukura mu mazu canke akabukura ku masoko ariko akabuta mu bibanza hafi yaho aho abantu baba mwebwe muti mwishirahamwe ryanyu ivyo bintu mugiye kubisezerera uko nukuri tugiye kubisezerera baragiye bashira amayarara ahantu usanga hatara aho gushira amayarara kuko aho tuzi ngaha mu gihugu bashobora gushira amayarara nkaha uvuye ngaha mu gisagara cya bujumbura turazi ko hari setemu yateguye kugira ngo bashobore gushyira amayarara abenshi rero wasanga badashyiraho ayo mayarara ibyo twebwe tugiye kubisezerera muri izo ngo hazotangwa amafaranga angana gute izo nzu zozo izo mpangu ayo mamenaje yoyo angana gute turabye ku biharuro bya isitebu dufise ingo zingana ibihumbi ijana na mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu na mirongo itanu n'umunani ariko ivyo birashobora kuba ari ibiharuro vyizguza ashobora kuba zirenga gatonya iyo umuvuze ku ngo mu rupangu murasangaho amazu menshi mufata ayo muzorihisha nangahe muyarihisha ku rupangu canke ku miryango amahera tuzorihisha ni hagati y'igihumbi gushika ku bihumbi cumi na bitanu mu bijanye n'ingo hanyuma rero aho bivana n'aho ariho dufata ko ari urugo rumwe no kuvuga mu gifaransa famille canke menage eh, niho ayo mahera tuyarihisha ni ukuvuga mu rupangu harashobora kuba hari nk'ifamiye zitatu canke zibiri canke zine muri icyo gihe ifamiye yose iririhira twagiye tubona amashirahamwe atandukanye yagiye ati imicafu aha ndavuga nkaho muri quartier Gisyo mugabo hariho n'ahandi hagiye hashigwa ayo mayarara ku bwinshi iri shirahamwe ryanyu ryo barigiye kubikura hari kiringo mutanga murabona yuko twagiraniye amasezerano na meri eh, nkuko amasezerano dufitaniye abivuga avuga ko igisagara cya Bujumbura gihaye sosiyete bujumbura cleaning company igikorwa cyo gukura amayarara mu ngo zose n'ahasigaye higisagara umva hasigaye higisagara nivyo bashize ngaho ayo yandi mashyirahamwe kumbure yahora akora yarunze ngaho e, navyo nyene birimwo ariko mu kubikorana nkuko amasezerano ari tuzobanza tubivugane hamwe na meri ah, na, na setemu kuko dufitaniye ayo masezerano hanyuma duheze duce tubikura bivanye n'ibyo twongeye kuvugana na nyabujya ari ibyononywe n'abahora bahakorera mu gihugu cy'ububirigi hari ikibombe cya rayigi turikiye hagati mu gisagara cya burisere gucika ubu ntawe cyahitanye mugabo ngo igisagara kirimwo ubwoba bwinshi nayo muri sudani y'epfo nubwo habaye amasezerano yo guhagarika intambara ariko iyo irabandanya mu duce tumwe tumwe felix miburo yimenyereza kuri radiyo isanganiro mu gihugu cya sudani y'epfo intambara irabandanya mu gace kahitwa honire ku bantu baba mu bwoko bw'abashiruki naho habaye amasezerano yo guhagarika intambara intambara irabandanya muri icyo gihugu mu gace kahitwa niribura ubu hibonekeza ibisagara atabantu babibamo abahora baba aho hantu bahungiye ahitwa aburoke bahunze abacungera umutekano barungitwe na leta kuva mu ntango z'uwo mwaka mu gihugu cya santarafurike abantu bashika mirongo ine baraye bapfuye abandi barakomereka mu gisagara ca Bria inyuma y'amasaha mirongo ibinane habaye imishikirano hagati y'ubutegetsi n'imigwi yitwaje ibigwanisho igisagara ca Bria caratewe kuri uwa kabiri n'igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho amatohoza y'imfatakibanza amenyesha ko abantu mirongo ine bapfuye abandi mirongo itatu na batanu barakomereka ico gitero cabereye nko ku birometero majana atanu na mirongo umunani uvuye ibangi ku umugwa mukuru w'ico gihugu nk'uko tubikesha urubuga ngurukanabumenyi rwa radio BBC umuvugizi wa munisika yamenyesheje ko imigwano yabereye impande y'ikambi y'abateshejwe izabo mu migwano iheruka iyo migwano ikaba yari yahitanye abantu amajana atatu abashika ku bihumbi ijana barahunga mu kwezi guheze mu gihugu cy'ububirigi hari ikibombe cyaraye giturikiye ahasanzwe hategererwa imiduga hagati mu gisagara cya Bruxelles ku mugoroba w'uyu wa kabiri ikibombe cyaraturikiye ahasanzwe hategererwa imiduga hagati mu gisagara cya Bruxelles uwagirizwa ico gitero akaba yarishwe n'abasoda b'ico gihugu Nino kuri aya makuru yo mu makungu duciye turangiriza ko ano maguru dushimine mwebwe mwese mariko muyakurikira ibindi biganiro birabandanya